Ми взяли від лорда слово мовчати, підійшли до матроса і показали йому наш камінець. Булат глянув і поклав собі до кишені, а Мерсьє сказав з колекції Мосьє Наріти. Матрос якось байдуже мгукнув і рушив у бік професора Такаті. Тоді спинився, глянув на японця біля метеоприладів і кинув нам через плече Я знаю. Я аж оторопів. Ми з Жаком Антуаном перезирнулися. У нього був вигляд старого задумливого віслюка. Хвилин за десять до цієї розмови, коли Жак Антуан і Раймон длубилися в Нарітиних речах, до Булата підійшов Наріта сам у супроводі Хоцудая. Містере матрос, містер Наріта має вам щось повідомити. Наріта прибрав урочистого виразу і навіть спробував стулити уста. Це він робив у хвилини найбільшої збудженості. То був якийсь рефлекс. Повідомлення виявилося коротке і вичерпне. Торік Акіро Ісібасі знайшов на горі Крауль, до якої звідси 70 миль, уранову руду й алмази. І Тацура Курасава йому запропонував приховати це і продати документацію разом із зразками якійсь американській фірмі а Кіра і Сібасі на це не йшов. Але, побоюючись підступів з боку Курасави, віддав усе під нагляд Наріти сан. Наріта сховав ящик з документацією та зразками, а одного дня, коли ті виїхали в поле, Курасава повернувся сам і сказав, нібито і Сібасі, попросив його привезти якийсь журнал з того ящика. Наріта запідозрив лихе. А де ж і Сібасі? Чому не приїхав і він? І Сібасі звихнув ногу і залишився на краулі, тому й попросив мене. Наріта сам сказав Курасаві, що і Сібасі справді колись давав йому свої зразки, але забрав їх ще минулого тижня. Курасава схопив Наріту сам за горлянку і був би його задушив, та на нього несподівано кинувся чорний собака. Курасава ледве відборонився і поїхав проти ночі не знати куди здається, в напрямку Галлібея і більше не повертався. Не повернувся як Кіро і Сібасі. Булат спитав, коли це сталося Рік? Наприкінці грудня, переклав слова Наріти Санхо Цудай, за три дні після того, як відсали звідси японський криголам. І Наріта сан жодного разу їх не бачив. Кілька разів поміцяв, що хтось приходить і не спорить у складах, але ястика там уже не було. Булат здивувався, як не було. Усе правильно закивав Хоцудай. Наріта сам переніс ястик до приміщення, а коли сюди прибули ми, він знову сховав його на складі і почав озлоблювати чорного пса. Усе мов би, ставало на належне місце. Неясним лишалось одне чому Акіро і Сібасі не відправив зразків та документації з криголамом на батьківщину. й переклав, але Наріта Сан безпорадно розвів руками. Може, через той уран Ісібасі народився в Хіросімі. Там від атомної бомби загинули його два брати і дві сестри. Він був противником мілітаризації Японії. І Сібасі нічого мені про це не казав. Ви вважаєте, спитав Булат, що він загинув не випадково? Наріта сам мовчав. Але ж та цура Корасава і вас хотів задушити. Наріта більше нічого не відповів. На тому розмова скінчилась, а потім до Булата підійшли бельгійці француз, які трохи спізнилися з ревізією. У приміщенні Булат усе їм переповів і Жак Антуан тільки спромігся вигукнути Оля-ля. Він довго не міг отямитись. Нарешті кволим голосом запитав І що ви про все це думаєте? Це ж неспроста. У того Курасава є зброя. Булат знизав плечем, а Райман висловився по хлоп'ячому. Давайте зробимо засідку і впіймаємо його. Це він скинув того Ісібасів тріщину. Він і тільки він. Жак Антуан звернувся до Булата. Чого ж ви мовчите? Думаю.